Pikarīts. Sveiciens rādījumam arī Latvijas klausītājiem. Šeit ar jums sarunājās Iveta, brīvprātīgā. Un es esmu eh, nonākusi pirmās dienas eh, gala punktā naktsmājās kopā ar Magdalēnas draugu. Eh, esmu arī aicinājusi uz sarunu Daini. Diegons Dainis, kas izstāstīs, kur mēs esam. Diakonu Daini. Sasveicinies! Ar... Eh, es ceru, ka tas ir vakarā, tad labi vakar. Ja gadījumā jūs dzirdat no rīta, tad labrīt. Bet šajā vakarā mēs atrodamies Rāznas pamatskolā, kas ir eh, Stoļerovas ciematā, man liekas, to tā sauc. Rāznes, rāznes. Rēznes, nevis rāznes, bet rēznes. Jā, tur bija tāds interesants. No Pie Stoļerovas ezera. Stoļerovā. Mēs esam Stoļerovā, jā, mēs esam veikuši pirmo dienu. Cik mēs aini gājām, cik mēs nogājām šodien? man, man, man man ierīce rāda, ka mēs nogājām 16 km. Tikai. Tikai jā. jā, nu tad apsveicu īstenībā. Kā, kā, kā tev gāja šodien? Pārsteidzoši labi gāja. Jā. jā, es biju ļoti labi nopakojies, bet pat arī, man liekas, mums nedaudz lietuņš uznāca. Mm -hmm. Bija ļoti patīkami. Es pat nevilku virsū neko neko virsū, kā gāja. Tā, jā. tā patīkami atvēsināja. Bija ideāls laiks, pareizi, mums tikai es, minimāls lietiņas. Es varu pat teikt, ka pat brīnums, tāpēc, ka ducināja pa labi un pa kreisi. Un kaut kāda iemesla dēļ tas nu, ciklons mums gāja kaut kā apkārt, bet tur, kur mēs bijām, tur bija mierīgi. Un uh, nedaudz vējš uzpūta, bet citādi viss Jā, tur es tev varu pilnīgi piekrist. Daini, nu, pastāsti klausītājiem, kuru reizi tu esi atceļamā. Tu? To vēsture klusē. Es pat īsti pats jau esmu no, nojucis no skaita, uh, jo Eh, uzsāku nu, sveceļojumus jau no Rīgas. Eh, tas bija tālajos 90. Eh, gada sākumos. Mm -hmm. Un tad, jā, pēc, līdz ar atmodu. Līdz ar atmodu, tad mums ģimenē piedzima daži bērni, tad ar viņiem gājām. Un tad kaut kā liels pārtraukums. Bet, nu, kas ir tāds garākais ceļš, varbūt atcerēties? Nu, garākais no Rīgas, tā no Rīgas, tad, jā, jā. Jo ir kas arī no Liepājas nāk. Un... Tas, Bet, kā, eh, laikam, kādreiz tas bija tā kā sporta veids, iet no to garāko un grūtāko ceļu. Jā, jo bija, um, ja visu. kāds atcerās, gāja arī no Franciska baznīcas īpaši tā saucamie gandarītāji, kas vispār izvēlējās nekādu ekstru un visas mantas, mm -hmm. guļamais, teltis, visus tiepa līdzi un nekādas mašīnas nebija. Jā. Nu, gribās jau arī klausītājiem pastāstīt eh, nu, par pārējo, kas, kas, ko mēs šodien piedzīvojam, kas mums eh, bija dienas plānā. Nu, mums bija burvīgas brokastis, pareizi. Tad mums bija rožu kronis. Mums bija... Kāds mums, eh, kas mums notika tālāk? Ja nu, mēs, mēs slavējām, mums bija rožu kronis, mums arī žēlsirdības kronīti. Uh, Jā. Jo bija interesanta lekcija, kuru tu lasīji. Vai tas bija kaut kādas eh, tomēr, pārdomas, tavas personīgās, vai vari pa pastāstīt sīkāk? Par to es, jā, es labprāt pastāstīšu. Zināmā mērā tas eh, arī mani pamudināja tieši eh, šī tēma, arī šajās, nu, šajās sveceļojumā īpaši piedalīties un par to dalīties. Mm. Es tā, tā, ņemu aktīvu dalību arī Diemāts komandu, tādā ģimeņu kustībā, kur, eh, mhm. kur, kur eh, tātad laulātie pāri mēģina izdzīvot un dzīvot eh, laulāto garīgumā, mhm. īpašā veidā piedzīvot mīlestību, augt svētumā un, nu, caur to nu, tikam, smelties, apzināties savu vietu un aicinājumu sabiedrībā un baznīcā. Mm. Uh, un ka tas nav tāds, tāds, tāds kā teikt, vājajiem aicinājums, bet tas tiešām aicinājums uz svētumu, kā jebkurš aicinājums. Un tas arī ietver arī sev kalpošanu. Tad reizes sešos gados mums notiek tāda, nu, tāds liels sajietas starptautisks, uh, kur daudz sabrauc Eh, ģimeņu no, tātad, no, no, no visas pasaules. Šogad tur sapulcējās ap 8000 cilvēku. Tas ir ļoti daudz. Mm -hmm. 400 garīgie vadītāji, jo katrā komandā ir arī kāds garīgais mm, pavadītājs. Pārsvarā tas ir priesteris. Nu, tāds eh, līdzdalībnieks eh, tajā komandā, un tas ir nu, liels svētība. Un tur mēs piedzīvojām, uh, piedzīvojām tādu īpašu katehēzi, kas balstīta uz emuāru mācekļu notikumiem. Un, un tas man tā ļoti uzrunāja, ka es vēlējos tiešām dalīties ar to, ko es tur piedzīvoju. Līdz ar to es kā, ņēmu pa pamatu to katehēzi, druskuļi, druskuļi, kā teikt, iztulkoju, druskuļi pieliku no sevis, kā es to izpratu. Jā, un, un, un, un, tāpēc ir tā, var teikt, piecu tikšanās cikls, ko tagad piedāvājam mm -hmm. Eh, sveiciniekiem. Tā, tā, tā pamazām, mazām porcijām, lai, lai, lai viņi to piedzīvotu, to prieku, to deksmi. Es ceru, ka tāda deksme kādreiz bija dzīvē, mm -hmm. ko viņi mhm. piedzīvoja, ticības kādas atklāsmes, eh, pamudinājums un kas varbūt dzīves laikā ir jau tā kā apziņā. Varbūt tās var arī nostaukt šos piecus eh, nu, sīkāk. Tad šodien mums bija par ko. Šodien mums bija um, ievainojamība. Ievainojamība, jo, jā. Un kas tev paredzēts rīt? Parīt? Rīt mums būs apgaismība. Jā. Tad parīt būs piedāvājums, kas nāk no pašā Jēzus. Mm -hmm. tad, tad, protams, ir komunija. Mhm. Euharistija, kas ir visas mūsu dzīves teikt, pamatā, pamats, un tad, protams, bez kā nevar kārtīgs kristietis iztikt, tā ir sūtīšana misijā. Jā. Katrs savā vietā, savā, nu, savā aicinājumā ir misionārs sludināt evaņģēliju pasaulē teikt, mums, kā kristiešiem, Kristus sekotājiem, jābūt pietiekoši laimīgiem, priecīgiem, dedzīgiem, lai arī kāds cits, kas uz mums paskatās, pirmkārt jau ieraudzītu to attēlu, kas mūsos jau ir. Proti, dieva bērnu attēls. Ja, kā... Starp citu, eh, var padalīties, tu kādreiz esi kā misionārs kaut kur vai darbojies, vai kaut kādu pieredzi ieguvis. Nu? Patiesībā neesmu pieredzi ieguvis. Ne, tā ir praktiskā pieredze. Uh, Nu, jā, nu, varbūt kaut kur neapzināti es to esmu darījis. Jo, teiksim, ar zināmā veidā, kaut kādām kalpošanām, mm -hmm. baznīcā, kalpošanā laulātiem pāriem, kas ir pārsvarā ir bijis mūsu ģimenē. Jā, tad mēs to esam. Bet starp citu, to arī staigā ar kolāru, jā? Jā, jā. vai tā arī nav tāda liecība pasaulē? Ja, jā, jebkurā ja gadījumā, ja garīdznieks, nu, tas ir garīdznieka zīme, jā, nu arī vēl semināristi, kas topošie garīdznieki, jā, tātad viņi to arī valkā. Nu, tā ir zīme, kā, nu, tāda, nu, nu teikt, redzamākā zīme, mm. kāda ir par to, ka, jā, ka šis ir garīdznieks, tātad viņš nopietni uztver ticību, jā, un viņš ir gatavs par to liecināt. Jā, laikā. jo man liekas, tikko tu redzi kaut kur telpā vai kaut kādā pasākumā cilvēks ar šo zīmi, tas nozīmē, ka var ar viņu runāt par garīgām tēmām, un viņš ir nu, garīdznieks. Varētu būt arī dažādas konfesijas. Jā, tas, var, vien, tas varbūt pat ir tā uzaicinājums. Tas ir uzaicinājums tā kā nāc, ja tu gribi, tad varam jā, runāt. Jā, jā. Priekš, vismaz priekš manis tā ir. Nu, labi, Dani, pastāsti, kā ir? Tu ej viens, vai tu ej ar ģimeni, vai viņi pārējie pievienosies? Kā būs? Jā, šobrīd eju viens. <laughs> jo tagad, arī, tāpēc, ka es vēlos to, to dalīt, eh, dal, dalīties ar šo piedzīvotu. Tu speciāli nāc, lai pastāstītu jā. to, ko tu ieguvi Itālijā. Jā, šajā, ja? jā, jā tas ir tā, teikt, tā mans lielākais prieks. Es tiešām gribu, un es mm, to stāstot no jauna piedzīvoju to, ko es tur esmu tur piedzīvoja tās pašas sajūtas. Un, uh, es tā ļoti ceru, ka pārējie arī kaut ko kaut ko aizcer no tā visa. Es jau dzirdēju, pirmās atsauksmes. <laughs> jā, tiešām, kas ir, kas ir, kas ir aizķēris. Uh, un, Bet... Uh, jā, un tas, tas, tas nevienu neatstāja tur turīnā mūsu vienaldzīgus. Jā, es ceru, ka tas neatstās. Nu, tad, tad tos augļus redzēsim uh, nākotnē. Nu, kur ir pārējie tev ģimenes locekļi? Nu, pārējie nevarēja dabūt atvaļinājumu. Oh, jo es esmu vienmēr redzējusi svētceļojumos ar eh, ģimeni, Jā. kuplā skaitā bērni. Neviens nu, neiet tiešām no eh, jauniešiem arī. Šogad neiet. Eh, daži ir bijuši, jā, tikko, tikko atgriezās no teikt, ceļojumiem. Viens ir ļoti entuziasts, kora dziedātājs. Jā, viņš tikko atgriezās no Japānas. <laughs> Tur bija konkursos, jā, tā kā viņš pa mājām grib atpūsties. Uh, nu, tur pārējie tur brāļi, tā kā tā, tā ir brāļa būšana, viņam tur savs, mm -hmm. savs tusiņš. Bet, nu, sieviete pievienosies drusku vēlāk. Viņai, diemžēl, ir, nu, vai nu, par laimi, ir jāstrādā. Darbs, <laughs> darbs, darbs jā, un tad. Darbs Uh, nu jā, es, biju, es biju vienīgais spējīgs uh, paņemt atvaļinājumus tādu ilgu laiku. Mm -hmm. Tāpēc būs. Bet nu, vēlāk viņi pievienosies. Jā, liels prieks to dzirdēt. Nu, ko varbūt tad, eh, kā mēs varētu pasveicināt un e, klausītājiem novēlēt, vai varbūt vēl var pievienoties mūsu grupai, varbūt kādām citām. Kāpēc vispār mēs ejam uz to aglonu? Kā domā, labi, tu mums dalīsies ar to, bet kā domā, kaut ko pārējie Viņi iet uz aglonu. To, nu, kā, kāpēc cilvēki iet uz aglonu? Mm. Ja ir vērts, tad varbūt uzaicinām pievienoties. Aicinu pievienoties. <laughs> Eh, protams, var pievienoties jebkurai grupai, kura šobrīd iet un kur jūs zināt, kur, kur tā atrodas. Mm -hmm, bet kāpēc? Uh, <laughs> Kāpēc es varbūt, varbūt teikšu par, par mūsu grupu, jā. komandu. Jā, tā tad eh, caur to mēs eh, nu, kļūstam tuvāki Kristum. Es domāju, mēs. Nu, Tas ar to, ko es galu galā pasniegšu šeit, mēs kļūsim arī labāki evanģelizētāji, jo vairāk iepazīsim no jauna, iedegsimies eh, tajā ticībā. Tas nav vienkārši tāds uh, fizisks uh, nu, gājiens, no mhm. līdz vai teiksim, kaut kādu Eh, lūkšanu, noskaitīšana, eh, slavas dziesmu, nodziedāšana. Varbūt kādam tas arī ir, ir, ir svarīgi, bet eh, tomēr caur to mēs teiksim, paceļam sirdis, mēs atjaunojam savu aicinājumu. Un tad esam nu, piepildīti ar to garīgo spēku, no jauna entuziasma atjaunojuši, ja to varam iet atpakaļ. Jo mhm. jebkurā gadījumā mums vajadzēs atgriezties atpakaļ <laughs> savā, savā vietā, savā dzīvē, savā kalpošanā, darbos. Un tur tur tad sludināt to evaņģēlīju. Ja? Kad, kad mhm. nu, lūk, Dievmāte ir īpaša aizbildniecība, kas, kas pazina Jēzu vislabāk. Tā mums ir fona troksnis. Nu, kā jau atpūta pēc pēc, pēc eh, aktīvas dienas. Nu, rīt mums nav tik daudz kilometru priekšā. Es domāju, mums vakar programma būs tāda uh, plašāka. Mēs rītā vakarā, kur mēs būsim, diekonu taini. taini. <laughs> kur mēs taini rīt būsim? Mēs rītā? šķiet, esam paredzējuši būt Kaunatā. Kaunatā, jā, tā tad gulēsim pie baznīcas un cerams arī mīsa mums būs baznīcā. Jā, un tad droši vien būs kādas vēl reportāžas. Un jā, klausītāji, paldies par to, ka klausāties. Un, e, Būs arī tāda lekcijas, dzirdēsim arī dāņu lekcijas. Mums šodien bija tiešām bagāta diena ar garīgumu, ne tikai fiziskai, bet arī garīgi. Mums bija bagāta programma, jo bija pat tikko vēl bija e, Jozefa Jāzepa Bastēna lekcija Turpinājums par ievainojamību. Turpinājums par ievainojamību. Arī to varēs dzirdēt rādījumā, arī Latvijā ēterā. Nu, ko tad novēlējums ir pievienojieties? Pievienojieties mums! Vai, vai arī citiem, kas jums ir tuvāk un vieglāk pievienot? Jā, un arī nu, vienkārši tiekamies Aglonā. Tad, jā? Uh, jā, Aglonā tiešām es domāju, ka būs izcili svētki gan darba dienā, bet es domāju, ka vienalga tas būs piepildīts piepildīti. Un e, savā ziņā tas arī ir mūsu liecība pasaulē, ka mēs uz aglonu dodamies, ka tajā lielajā laukumā. 14. E, un 15. visās misēs laukums jābūt piepildītam ar mums. Jā, tā kā caur to mēs arī apliecinām savu ticību, jā, ka, ka mēs ticam, kā mēs dzīvojam. Gribas pajautāt tev vēl pēdējo jautājumu. Tev pašam ir daudz darba, būt kā diekonam, e, tieši Aglonas svētku laikā. Nu, kad ir maz diakonu kalpojošā, tad ir daudz, bet citādi es pār, nu, tā, tā pārsvarā kalpošana misē. Eh, tātad palīdzēt biskupam vai, vai kādam priesterim, ja biskups nav tajā misē, un, un komunijas dalīšana. Tad tomēr daudz cilvēku. Ah, tieši pie dalīšanas. Ne? Jā, mm. tur, tur tas vislielākais. Tev ir jābūt zlo... katrā misē? Nē, nav jābūt katrā. Mm. Bet es domāju, tas ir mans pienākums vismaz reizes dienā piedalīties, varbūt vairākās misēs. Viss, protams, atkarīgs no citu diakonu piedalīšanās. Ja viņi ir daudz, <laughs> tad, tad darba ir mazāk. Ja viņi ir, mhm. ja viņi ir mazāk, tad tur. Mm -hmm. Tad, tad attiecīgi darba vairāk. Un tad novēlu, lai skaisti svētki, bet arī šis ceļš vēl. Varbūt mēs vēl tiksimies ēterā. Bet, nu, paldies klausītāji, ka klausāties un tiekamies aglonā.